Mbanje kubaramutsa mwege mwese mwahisemo kudukwirikira ndabanikaze mu makuru twabateguriye kuno mutaga agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abanyagihugu bo mu mazone ya Kanyosha na Musaganga mu gisagara cha Bujumbura basuka imicafu yo mu mazu mu nzuzi za Kanyosha na Mpimba zica muri ayo mazone irakoze Gael Gakwavu umwe mu batowe ku mutumba wa Kinanira ya mbere ashikiriza ko imvu ari uko abanyagihugu base gutanga amafaranga ibihumbi bitatu basabwa ku kwezi kuri ivyo umukuru w'igisagara ca Bujumbura ahamagarira abasitanteri bo mu gisagara ca Bujumbura guhagarira neza ibikorwa bijanye no gukura imicafu mu makomine barongoye urwaruka ngo ruriko imigambi kugira yigwe n'ibanki y'urwaruka bije mu nyuma bazohabwe ingurane ibihejeje gushikirizwa na Erase Nzosaba arongoye inama nkuru y'urwaruka hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru abantu bo mu bwoko bw'abatwa bariko barijukira kuja mu nzego zo hasi mu ntara ya Kirundo akarorero ku mutwa yitwa Daniel barasaga baragayana yatowe mu bajinama batanu b'umutumba ruramba avuga ko yitoje kugira akingire agateka kabatwa amakuru yo gusa turafite nayandi mu buhinga bw'ivyuma inosa bibona imana ahagatiwe na Bernice mugisha hamwe na Anabel Ndwayezu niwe ariko atuma amajwi abashikira ngahi iwanyu atatu nenge twese yamwe duti ni cyangwa utazi abanyagihugu babaho bavuga ko amashirahamwe yahora yegeranya iyo micafu atakiza irakoza irakoze Gael Gakwavu umwe mu batowe ku mutumba wa Kinanira ya mbere asigura ko bamwe mu banyagihugu basekuriye amafaranga 2003 basabwa ku kwezi ivyatumye Ishirahamwe ryegeranya iyo micafu rihagarika imirimo akamenyesha ko ariko bariko baragira intonde kugira ngo iryo shirahamwe rizosubire ku mirimo mu minsi imbere Omen duwai nk'abashobora kuyabaha barashobora kuba nk'igihano muri karitsiye ya ceceni iri haruguru y'ibarabara rya bujumbura rumonge muri zone musaga hamwe n'uruhande rwa kanyosha rubangabanganywe na ceceni ku ruzi rwa kanyosha imyanda iva mu mazu y'aho hantu bayita mu ruzi kanyosha nayo ababa mu makaritsiye nka kinanira ya mbere ya zone musaga iyo myaka yose nta modoka nigeze mbona iza gutora imicanga nta mashyirahamwe nigeze mbona amanda yabo tukabona amuzakirenga turatanga amahera hanyuma tukahabaza kubisesa mu burongozi bw'inzego zo hasi baremeza ko amashyirahamwe akiza kwegeranya iyo myanda irakoze gayeri gakwavu umwe mu batowe muri kinanira ya mbere avuga ko iryabikora muri ako gace byabihebye kubera abanyagihugu banse kuriha ishyirahamwe ryari rihari ryaradutorera ryadutoza ibihumbi bitatu ku kwezi cyatora kabiri mu kwezi ntibakiza kubera harimo muri bo abagorana kuriha bacavuga ati ngaha pome tubona abantu turi hari bake abatatu turi haribo benshi ati twava duhomba kubera igitoro n'ibikibakoresha baca bihagarika nubwo biruko uwo murongozi arahumuriza ko hari urutonde rushasha rugiye gutegurwa rw'abipfuza ko amashyirahamwe yegeranya imyanda mu ngo yosubira ku mirimo kugira isuku rigarukirwe Omendo ayo tugukengurukire kuri ico kibazo ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura buhamagarira abastanteri b'amakomine agize igisagara ca Bujumbura guhagararira neza ibikorwa byo gukura imyanda mu ngo z'abanyagihugu komiseri do polisi Jimmy Atungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura agasigura ko ivyangombwa vyose vyatanzwe harimo n'imiduga yo gutwara iyo micafu tumukurikire yari kuri mikro ya Jean-Marie Mayonga hariho amashyirahamwe ajeje gutora ibicafu mu gisagara cya bujumbura menshi yagumye akora mugabo yakora nabi rero yakora nabi yose twarayasezereye kugira ngo dufate abandi ajeje gukora neza batabananije bagakora nk'uko byari bitegekanijwe nicyo gituma twabasezereye hari abaza kurihishwa amafaranga kandi imico afite hato mu rugo ko birarekuriwe ivyo ni bya bindi aho umwene gihugu atamenye ivyo ajejwe ni ukuvuga yuko umuntu bagiranira amasezerano yuko azohora gukurira imicafu muragirana n'amasezerano yuko uzomuriha buri kwezi none umuntu yoza kukurihishwa twabigisha gute atakoze ibikorwa ahubwo abo bantu bose niba batuzaniye tubahagarike iyo mugiraniye amasezerano n'umuntu nimwe mumenya amahera mwumvikanye harabumvikana make harabumvikana menshi ibyo rero bivana nuko mwumvikanye uko mwumvikanye niko murihijwe twebwe tubaha intumbero gusa ibisigaye nabo bagakora akazi ahubwo nimba ibyo bintu bikiboneka muri iki gisagara ca Bujumbura jewe tuzokwiruka n'abadministrateur kuko abadministrateur bose baragize expression de besoin turabaha imodoka zikwiye kugira ngo ibyo bicafu bikugweho rero nimba icyo gikorwa kitarako bikorwa nk'uko twabitegekanije aho rero tuzoheza tubivugane neza bambwire igituma izo modoka icyo zirikwa zirakora komiseri do polisi jimmy hatungimana arongoye igisagara cya bujumbura mu gisata cy'ubudandaji ubuyobozi bwa komine mukaza busaba ishyirahamwe sosumo rihingura isukari kubarosa intonde za isukari muri iyo komine kandi twarumvise n'inyishu susumo yabahaye ibabwira yuko isukari itigeze igabanuka donke isukari batanga n'ubu ariyo bagitanga ko basaba yuko bajeje intwara twabafasha kugira ngo dukurikirane yuko atasukari bica ku ruhande twagomba tumenyesha bene gihugu yuko bwa mbere na mbere hoho turiho kugira ngo tubakingire twongere dukingire n'inyungu zabo ko dutegereze baragerageza gukorana kugira ngo baronke isukari kandi bayironke ku giciro leta yashinze ariko um, turifuza cyane yuko twakorana n'ishyirahamwe sosumu kugira ubwa mbere na mbere hoho yaba twebwe abagize intwaro baba abenegihugu bamenye buri quartier buri zone buri commune abasanzwe n'abadandaza abadandaza banini bane cyangwa abadandaza bato bato baronka iyo sukari ku buryo muri quartier iyo ari yose umushobodo quartier baziti naka aronka isukari kandi aronka igiti kigira ikinga nuko niho bica vyoroha no kuyikwirikirana rero nibaza yuko uko ndavyumva sosumo uko bivuga nako nuko kubivuga nuvumenga birasa rero nibaza yuko azoti nakaboneka kanya yuko tuja hamwe kugira ngo turabe yuko iyi midogo yabe nikiyo kitobandanya kugira turabe yuko abantu bashobora kubacica isukare ku ruhande bohagarikwa eh, abashobora kuba barabikoze nabo bakugwe kwizo ntonde z'abasanzwe baronke isukare kugira ngo ironke ivyo kora bashobora kwishikiza bene gihugu Amakuru avugwa mu gisata cha politike umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito ndayishimiye arafata indege ku mutaga wo kuri no kane agana igihugu cha Congo Brazzaville mu rugendo rw'akazi ruzomara iminsi 3 mwomenya ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi aza kugendera mugenzi we wa Congo Brazzaville Denis Sungweso yagenywe n'ishiramwe rihurikiyemo ibihugu byo mu karere ka CRGL mu ntumbero yo gutatura amatati ari hagati y'u Burundi n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda Isazi tandatu zirenga ko iminota mirongo itatu n'itanu ngaha muri studio za radio isanganiro akaba ari amasaha nyene hariya ku mutumba wa Ruramba ni muri commune n'intara ya Kirundo aho tubandaniriza ano makuru abo mu bwoko bw'abatwa barijukiye kuja mu ntwaro hasi akarorero na ka Daniel baragayana umutwa yatowe mu ajenama batanu bo kumutumba mutumba Ruramba komine n'intara ya Kirundo uwo mutware avuga ko yitoje mu ntumbero yo kugwanira inyungu z'abatwa bagenzi we naho biruko ngo hari akagihaze kubera hari zimwe mu nyungu badashika badashobora kuronka Celsius Munyentwari arongoye uwo mutumba wa Muramba avuga ko bakorana neza na Daniel baragayana ibituma abatwa bo muri iyo commune boroherezwa kugira abashike ku iterambere akavuga ko ivyikumirwa ry'abatwa ku mutumba arongoye haheze amezi indwi byoba byabaye mu kiringo caheze ni nkuru tubaza Armel Mutore iyo batwiyumviriye yuko twebwe wabo tukiri hasi gose akagira nk'akantu kaboneka baragasulika kakadusukiye uyu ni umwe mu batwa wo ku mutumba ruramba muri komine n'intara ya Kirundo yemeza ko hari akarusho kubona umwe mu bajenama batanu kuri uyu mutumba ava mu bwoko bw'abatwa uyu nawe si uwundi ni Daniyeli Baragayana avuga ko yitoje mu ntumbero yo kugwanira inyungu z'abatwa bagenzi we abatwa ubwa mbere mu ntwaro ntitumenya n'ikintu na kimwe nitoje kugira ngo tubimenye niba hari inyandiko ziriko zirandikwa nanjye ndabimenyeshwa uwa mbere we babarimwe wanashimye ntabinyegeza arabimbwira iyo ni intambwe kuko ubwa mbere noneho ntitwamenye na kimwe kindi iyo habaye ibikorwa ah, rusangi arantera kamo ibikorwa bizobera hanaha n'abatwe nyine baba barimwe muri iryo terambere Ibyo biremezwa na Rivera Macumi aba kuri uyo mutumba akavuga ko abatwa bahungukira kubona mugenzi wabo ari mu ntwaro inyungu nyine turayironka kuko iyo batwiyumviriye yuko twebwe wabo tukiri hasi rwose hakagira nk'akantu kaboneka baragasunika kakadusikiye kuko nabo nibwo buryo baba barose naho biruko ikumirwa ry'abatwa ngo riracibonekeza nk'uko tubibwirwa na daniyeli baragayana haraza amashyirahamwe yamera nk'abantu ugasanga umutwa ntiyigeze abamwe n'umwe kuri uyu mutumba mbwa twebwe umenga nitwe dufise imyimbu irengeye iy'abahutu n'abatutsi hageze ko bandika nawe ugiye kurunguruka jenda mu ntwara umugabo kubera ntari wa mbere sije mfise ingingo ya nyuma baca bavuga ngo ngoya ngoya ngoya ngoya ngo banze urengane turi kumwe sigushikuza Seleus munyentwari arongoye uwo mutumba haheze amezi indwi ntakana akavuga ko iryo kumigwa ryoba ryibonekeje mu kiringo cy’imyaka itanu iheze ariko ritagihari haheze amezi ndwi dutowe nibaze nta mashirahamwe araza kugira akurikirane ku bintu by’imitumba canke ibintu bishobora kwandikwa ivyo yavuze uyu umugenzanje uko yari maze manda yari iheze kuri manda turimo nta kintu kiraza do kije dukorana n'uyu nyumba ari kivi turararikana batwashoboye kuboneka tukaza tugakora tugakora ibikorwa vy'iterambere n'urubanza n'urubanza turavuga ati ngo dukorane byo gukumirana je kuva hano bihariye ntacyo ndabona Daniel baragayana agasaba leta n'amashyirahamwe ko batosiga inyuma batwa mu migambi y'iterambere hagize ishyirahamwe riza guteza imbere abarundi natwe bamenye ko turi abarundi tuje mu iterambere nk'abandi ikindi twosaba ni uko leta y'u Burundi nimba ari ibintu bariko baravuga bati iterambere batera kamo ribe ku barundi bose n'abatwa barimwo uwo mujyenama wo mu bwoko bw'abatwa ku mutumba muramba komine n'intara ya kirundo akaba yatowe irigira kabiri ikiringo kiwe cya mbere yagitwaye kuva muri bibiri na cumi na gatanu gushika muri bibiri na mirongo ibiri Almer mutore tugukengurukire imbere yuko tuva ngaha mu ntara ya Kirundo tubashikana hariya mu ntara ya Cankuzo tubanze tugaruke nga mu gisagara ca Bujumbura tubashikirize inkuru idushikiriye muri kano kanya aho umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Aregiyome Bunyoni ari imbere y'inama shinga mateka kuri uno wa kane ariko asigura ivyaranguwe n'ubushikiranganje butanu bugize leta y'u Burundi umushikiranganje wa mbere avuga ko ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje 15 bigeze ku rugero rw'ibice 50 kuijana muri kino gice ca mbere c'umwaka w'ibihumbi 2 na mirongo na Ido ni ido gino nkuru tukaza kuyibashikiriza mu makuru yacu tuza kubashikiriza igihe cy'isaha imwe y'ijoro duvenga mu gisagara ca Bujumbura tubashikane hariya mu ntara ya Cankuzo aho ugwaruka go mu ntara ya cankuzo rutagira akazi ngo rurafise impano yo yo kwikorera umugambi intambamyi ni kutagira abarufata mu mugongo n'ubukene bw'imitahe babishikirije kuri wa gatatu mu gihe bamwe mu rwaruka rwashoboye kwitunganiriza umugambi nko guhingura ubumwanya mu bikoresho bibora bari bishikiye mu cankuzo bavuye mu zindi ntara bakaba bari bashigikiwe n'ishyirahamwe Search for Common Ground biciye mu mahiganwa yo gutunganya imigambi hakoreshejwe umutahe muto muri search for common ground bakaba batera kamo ugwaruka rwo mucankuzo gutunganya imigambi nkuko bamwe muri bo babikoze hariya mucankuzo Raymond Mudende ukubura abafata mugongo mu kubaronsa inyigisho zo kwitunganiza imigambi ubukene bw'umutahe ngo ni zimwe mu ntambamye urwaruka rwo mu ntara ya cankuzo rutaronka akazi rufise kugira ngo nago nyene rwitunganirize imigambi kuri uno wa gatatu rero urwaruka rugera ku majana abiri rwo mu ntara ya cankuzo rutaronka akazi niho rwashikiriza izo ntambamyi mu nyishyo zariko zirabahabwa n'ishirahamwe seche for common ground muri izo nyigisho sece for common ground yari yaje kwereka bamwe mu gwaruka bashyigikiwe n'iryo shyirahamwe biciye mu ihiganwa bakitunganiza imigambi bahereye ku mutahe muto uwitwa terance niyo nkuru w'igitega yashoboye guhingura uwo mwanya mu bikoresho bibora yarishikiye aho mucankuzo kugira ngo yereke urundi rwaruka ko nabwo nyine rushobora kwiteza imbere rukoresheje impano rufise aha umwe mu rwaruka rwari rwitabye izo nyigisho yavuze ko n'urwaruka rwo mu cyanguzo ruvize impano rukabura ababashyigikira yasiguye ko nawe nyine azi gukora umuti wo gusiga ibirato mugabo kubera atashobora kuronka icyo awutekeramo bica bimubera intambamyi mwishyirahamwe seche for common ground ryari ryaje gutunganya izo nyigisho bakaba basaba urwaruka rwo mu cyankuzo kutanyegeza impano ruvise no gutunganya imigambi bakoresheje umutahe muto nk'uko urundi rwaruka rumaze kubishika ko muri urwo rwaruka rwo mu cyankuzo rufise impano hari abamaze gukora n'ingwa mugabo intambamyi bakaba batararonka aho bazigurisha mu cankuzo reyimo mudende radiyo isanganiro Leimo mudende mucankuzo nawe ndagukengurukire tukivuga amakuru ajanye n'ugwaruka nyene ugwaruka ngo ruriko rurashikiriza imigambi kugira yigwe ni banki ugwaruka bije mu nyuma hatangwe amahera kugira iyo migambi ishigwe mu ngiro Eraste nzosaba arongoye inama nkuru y'ugwaruka yabishikirije mu kiganiro yahaba amenyesha makuru kuruno wa kane aho yashikirije ko intambamyi ari migambi minini minini ugwaruka rushikiriza aho gutangurira ku migambi mito mito ashikiriza kandi ko uretse iyo banki hari n'ibindi n'ibindi bigo nka abeje bifasha ugwaruka mu kubaha ivyo bita stage ku mwaka ku mwaka mu ntumbero yo kurondera ubuzi tumukurikire yari kuri micro ya Ornella mucho banki iriko irafasha kuko nayone iriko irafasha kwigisha ugwaruka kubigisha gutegura imigambi kugira ngo bagire imigambi myiza ndazi neza yuko mu bakozi bagize ibya banki bamwe bamwe barishikira ku kivi bakaraba ubwo gwaruka kuruhimiriza ubwa mbere gutegura imigambi no kuraba ukuntu ariko barayitegura kira noneho ubunya tugize n'amahigwe n'ikigo api kiro kirafasha bije kwigisha gushika eh, mu ntara ugwaruka rero gushikira isaha riko rurazana imigambi ntitwovuga abamaze koronka kuko ivyo bitegera izina je ndabifise mugandazi yuko benshi bamaze kudepoza imigambi yabo kandi iriko irigwa nibaza rero yuko vuba bazotangura bazotangwa gushikiriza uburyo kugira ngo urwaruka rutangure gukora vy'ukuri mwabajije n'ikindi kibazo kibaza icinama nkuru rwaruka iri kirakora murazi yuko yakoze vyinshi mu bijanye no gushira hamwe rwaruka tubicishije mu migwi itandukanye kubigisha kubashira hamwe tugenegene baza baraja hamwe rero nubu turiko turakora igikorwa gihambaye cyo kubahimiriza muri iyi migambi iterambere musanzwe muzi yuko inama nkuru rwaruka iserukiwe gushika no ku makomine hariyo inzego zisanzwe zirongoye inama nkuru rwaruka bisigura rero yuko twarabahaye cyo twokwita nka devoir yuko bategerezwa kwegerwa rwaruka babereke ukuntu bategura imigambi yabo abeje ifasha urwaruka kubaha amastage kugira babanonosorere ubwenge ni naco gituma ku mwaka ku mwaka yama irokirita urwaruka hama ikaruha ama, ama ikaronderera ahantu bagirira imyimenyerezo ariyo twita stage mumva ko bica bijyanirana n'ibi vya banke bije mu gisata cy'uburimyi abarimyi b'umuceri bahurikiye mu makoperative bakorera mu myonga itandukanye batabagaye umuceri basabwa kubagara byihuta kandi basibure n'imigende itwara amazi kugira umwimbu mwiza witeze witezwe ntusubire inyuma Akamo bagategwa na David Nzisabira arongoye imigambi ikorera mu buraruko bw'igihugu ifashwe mu mugongo na FIDA agasaba abarongoye amakoperative n'intwaro kubandanya bahimiriza abarimyi kuko mu minsi mike ngo uwo bazosanga atabagaye abajeje intwaro umurima wiwe bazoca bawushikiriza amakoperative yitunganije neza ingozi Apollinaire Muzagara nk'uko abarongoye ayo makoperative yitaho igiterwa cy'umuceri ngoze babivuga bikanemezwa na David Nzisabira arongoye imigambi ya FIDA mu buraruko ngo mwimbu w’icyo giterwa cy’umuceri witezwe ni mwiza mu myongo yatunganijwe na Prodef ariko ngo haragahaze kuko hari abarimyi batanu kwijana batabagaye imirima yabo David Ndisabira agasaba abajeje intwaro ku mitumba hamwe ya makoperative guhimiriza abo barimyi bagare vyihuta kuko ngo bagiye kuronswa ibihano ramatari w'intara ya Ngozi n’urongo ibiro vy'intara bijejwe ico gisata c'uburimyi batanze ikiringo c'iminsi ibiri gusa iyo myaba ibe yabaga bataruko banyene bazoyakwa ihabwa amakoperative yitunganije neza bo ngo batawukwemera ko abantu bake bononera intara yose warongoye imigambi ya fida ingozi na kayanza akavuga kandi ko iyindi ntambamyi ku mwimbu mwiza kandi w'akanovera ari imigende itwara amazi mu mirima y'imiceri yazivye akabasaba kuyizibura kugira umuceri uronka amazi gutyo utanga intete zikomeye David Nzisabira yabishikirije mu nama yo kuri uyu wa gatatu yari yateguwe n'umugambi Payifarbe muri iyo ntara yo kuraba ibyakozwe mu mwaka uheze n'icokorwa muri uyu mwaka kugira ayo makoperative y'abarimyi borozi isununure gusumba amakoperative asanzwe ahabwa uburyo n'ikigega mpuzamakungu FIDA kibicishije muri iyo migambi imigambi ingozi ponari muzagara radio isanganiro Polinari Muzagara ingozi nawe tugukengurukire mu gusozera no makuru umugwa Real Madrid wo mu gihugu ca Espagne n'umugwa wa Man City wo mu gihugu c'Ubwongereza yarayirose uburenganzira bwo kuzokina inkino z'igice ca kabiri gishire ca nyuma muri amahiganwa y'imigwi yaba ya mbere ku mugabane wa Buraya UEFA Champions League ni nyuma yaho urukino rwaje umugwa Real Madrid na Liverpool rurangiriye ubusa ku bundi ni mu gihe umugwa Borussia Dortmund nawo waje gusezererwa no umugwi wa Man City muri demi-finale Man City izoshikina n'umugwa wa Paris Saint-Germain wasezereye umugwa wa Bayern Munich yo mu gihugu cy'u Budagi ni mu gihe umugwa Real Madrid uzotana mu mitwe n'umugwa wa Chelsea wo mu gihugu cy'u Bwongereza nawo ukaba umugwa FC Porto wo mu gihugu ca Espagne nino ngaha duce turangiriza amakuru tweko turabashikiriza kuri no mutaga ndabashimire mwege mwese mwari muyateza biri ndamushimire na Evariste nziko banyanka yaragarikiye ano makuru ku izina ry'uruganda rwa Radio Isanganiro ndamushimire na Inosabi Bibonima Imana yaragatiwe na Bernice Mugisha hamwe na Anabel Ndwayezu bariko barafasha mu hinga bw'ivyuma ndabasezereye ndabifuriza kugira umutaga mwiza na gahwani Jean-Marie Vianney ngenda kumana